Bismillahirrahmanirrahim. Nakon ovog kratkog uvoda, koji je bio o velikom islamskom učenjaku a, Mehmedu Fendi Handriću, dakle učenjaku sa ovih prostora, mi ćemo danas početi sa našim prvim e, predmetom, a to je predmet islamsko vjerovanje ili akida. Spomenuli smo na početku, dakle u uvodu, je predavač večerašnji iz, iz ovog predmeta, magistar Kusimbaš Elvedin, kod nja prepuštam mikrofon. Božu prosim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Govorimo o akidi. Ovo je više kao vid ponavljanja onoga što smo govorili na prethodnim susretima, odnosno na prošlim kursevima, a i oni koji nisu čuli da a, nauče. Šta je to akajit? Bil meni mogao neko reći šta ja kajit? Ili šta smatrate da ja kajit? Jesi čuli neka za riječ kajit? Ili akida? Molim? Praksa poslanika. Sve ono što je radio. A, vi mislite na sunnet uopće? A to je sunnet, to je sunnet. Sunnet, dobro. Ili još neko reći šta je akida? E, čekaj, imamo ovdje ovog hađu, reci. Ne može da je povezano, ne znamo, da nije se ne sviđa da je povezano nešto sad. Znači, vjerovanje, sam Ti hoćeš da kažeš da je akida vjerovanje. Akida je vjerovanje, dobro. Če li još neko reći šta je akida? Čvrsto objeđenje u Allaha, jel tako? Dobro. Hoće li još neko reći šta je akida? Ispravno vjerovanje u skladu s Kur'anom i Sunnetom. Hoće li još neko reći šta je akida? Sve što ste rekli je tačno. Samo ćemo mi to sad pokušati preformulisati onako malo da bude jednostavnije i sveobuhvatnije. Akida kad se prevede na naš jezik riječ kao riječ, to je riječ arapskog porijekla, koja znači čvrst zavežljaj. Znači nešto kad uzmemo kao nekakav špag i svežemo ga. Onaj čvor koji smo svezali tu zove se akt. To je od te riječi akida. Pa kao da simbolično ukazuje da su to neka objeđenja, neke, nešto što mi čvrsto svežemo, stavimo u srce i sa sobom nosimo. Da se to ne zagubi kod nas. Znači, riječ akida kad se prevede na našeg I zato se ugovor, znači ugovor je vid vezivanja između ljudi, zove se akt. Znači ugovori vid vezivanja. A što se tiče definicije šta je to akida, akida je vjerovanje u Allaha Đalešanu, njegove meleke, njegove objave, poslanike, sudni dan i odredbu da sve što se događa i dobro i zlo je po u određenju. To je akida. <clears throat> znači šta je ili akida? Akajda i akida to su sinonimi za isto. To je znači jedan čvrst zavežljaj u tom jezičkom smislu terminološkom smislu to je vjerovanje u Allah Đelešanu, njegove meleke, objave, poslanike, sudni dan i odredbu dobra i zla. Jedno interesantno pitanje, da li, je, da li postoji razvoj u akidi? Znači mi, evo, kad govorimo recimo o razvoju hadijske nauke, ona je bila u svojim začecima, pa se razvila, pa se proširila i tako dalje. U fikhu također postoje razvoj određeni. U početku nije bio zapisan, pa da li tako da li išlo. Razrađivalo se i dan danas se dorađuje. Na kraj kreva i zato postoji Evropsko vijeće za fetve i Svjetsko vijeće za fetve. Razrađuju se fikska pitanja. Postoji određeni razvoj. Da li postoji razvoj u vjerovanju u akide? Kako? Ajde, best. Ja to slučaju, na primjer, mislim, ko se kaže, ja vjerujem u Allah, slušam da je moj tako dalje. Ali recimo, na primjer, pogledaš deset ljudi, kažu svi da vjeruju. E i sad recimo, ne znam ja, <laughs> kaže, hajde ti ćeš u dženet, mi ćeš svi u dženet, skočiti u vatru. Na primjer. Dobro. E, sad, neki će skočiti, neki neće, zavisno od tog stepena. Dobro. Recimo, tako, pomoću ti to misliš, hoćeš da kažeš da se akida razvija unutar ljudi određeno. E, znači u tom nekom smislu, da je neko, kod nekog jača, a kod nekog slabija. Pa. Ha, ha. Dobro, ha. Ne postoji. Mhm. Dobro. Razvoj akide i postoji i ne postoji. Ako kažemo razvoj u smislu dodataka, da se u akidu u vjerovanje nešto dodavalo u smislu da se nešto doda, pa se sad vjeruje u nešto novo, što nije bilo vrijeme Adama a.s. ili vrijeme Muhammeda s.a.s. toga nema. Jer vjerovanje akida u tom smislu bilo je jedno. Od Adama a.s. do Muhameda sallallahu Muhammeda s.a.s. Svi su vjerovali u jedno. I zato kad Allah še ono kaže inna dina inda Allah Islam, kod Allaha je jedina prava vjera islam. Taj ajet je rečen u okviru govora o Isavu alaihissalam. U suri Ali Imran. Znači, kad je počeo govor, kad su došli kršćani iz Neđerana da raspravljaju sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam, između ostalog u tom kontekstu je obranjen taj ajet. Što znači da su svi imali isto vjerovanje. Razlika je bila samo u tim nekim propisima praktične primjene gdje nekima bilo zranjeno jedno, dozvoljeno drugo i tako dalje. U tom smislu nema razvoja. Ali u smislu nauke da je postojalo nešto u svom nekom začeću kao nešto malo, slabo, pa je nakon toga preraslo u jednu ogromnu nauku u kojoj su razrađena pitanja, na desetine pitanja, na stotine pitanja, pa razna dijela, razni autori, teme su se proširivale kako je vrijeme dolazilo, u tom smislu postoji šta? Akajski razvoj. Akide kao nauke, ali ne kao akide, akide kao vojma. Znači, vjerovanje je jedno bilo, ali razvoj kao nauke o vjerovanju postoje i dan danas se razvija. Tako da danas možete naći dijela i dijela napisana samo o jednom pitanju. Što prije, recimo, hiljadu godina knjige koje gledate, koje su pisali učenjaci starijih generacija, nema toga. Sve su tema u jednoj knjizi, pa je kasnije svaka tema pojedinačno razrađivana, pa do današnjih dana još uvijek to postoji i na tome se radi. Je to u redu? To je što se tiče razvoja. Da li je akajd kao nauka išao jednim tokom ili su se ljudi razilazili u pogledu vjerovanja i u pogledu akajda. Ovaj umet, priješnji narodi, razišli su se na puno tih frakcija i puno puno mezeba, kako izom. Ovaj umet ima samo dva pravca u akajde. Znači, postoje samo dva pravca, dva načina razmišljanja o vjerovanju u islamu. To je tradicionalni, to su Ehlul Eser, Ehlul Hadith, kako je zovu, tradicionalisti. Oni često ne prihvataju promjene ni u metodologiji izlaganja, a kamoli u čemu drugom, unutar akajde. I imamo drugi pravac koji se obrazovo negdje krajem trećeg hiđarskog vijeka doživio svoj procvat u šestom i sedmom hiđarskom vijeku i danas ima veliku potporu od, u, u dobrom dijelu svijeta to je racionalni pravac racionalisti to su dva pravca koje imamo u vjerovanju jedni znači koji striktno se drže tradicijama Šta znači tradicije? Drži se Kur'ana, Hadisa i onoga što u vezi s tim rečeno niti dodaju i kažem čak ne, ne prihvataju često ni, ni metodologiju izlaganja mi ne u vezi sa tim. I imamo na drugoj strani taj pravac koji je svoje začeće doživio u trećem hidrskom vijeku, krajem trećeg, u četvrtom vijeku se razvio, a u šestom i sedmom vijeku otprilike doživio je svoj vrhunac <clears throat> u svim tim raspravama i zato se ta, ti vijekovi zovu vijekovi rasprava. Gdje se je raspravljalo naveliko, naširoko i najveća dijela koja su nastala u islamu u vezi sa Akadijom nastale su baš u tom periodu. U tom periodu živio je i Hafiz Adisa ibn Kesir i šeheh ibn Al-Kajim ibn Tejmije imam Zehebi i drugi učenjaci koji su u tom vremenu živjeli i pisali i govorili u vezi sa tim. Što se tiče današnjeg stanja u Bosni i Hercegovini, uglavnom a, e, postoji to prelamanje između tradicionalnog i racionalnog. Ima ljudi koji zagovaraju tradicionalno i oni su većini, a ima i onih koji zagovaraju racionalni pristup i oni su uglavnom u institucijama. Kakva je razlika između tradicionalnog i racionalnog pristupa? Razlika je prva što tradicionalni pristup prihvata sve što je došlo u ajetima i u hadisima bez drugačijeg tumačenja nego što jest. Navišću vam jedan primjer sam. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam svake noći u zadnjoj trećini noći Allah se spušta na zemaljsko nebo i pita da li se neko kaje da mu oprosti da li nekom nešto treba da mu da jeste čuli za taj hadis hadis je u muslimovom sahihu u buharijevom sahihu međutim nije mutavatir A motivatir znači da s generacije na generaciju prenosi ga veliki broj ljudi i tako dalje, kao što je preneseni Kur'an. Tradicionalisti prihvataju taj hadis i kažu to je tako. To što ne shvatamo, kako to, ili recimo što je u neko, uvijek na zemaljskoj kugli negdje trećina noći i tako dalje, pa, pa imaju ta shvatanje, kažu mi ne ulazimo u to, zato što ne znamo a, kako Allah izgleda, prema tome njegove osobine ne tumačimo i tako dalje. Međutim, racionalisti kažu ne može to tako biti. Jer bi onda na svakom mjestu u zemaljskoj kugli i tako dalje bila negdje trećina noći, pa šta onda to znači? Kaže, može značiti da je Allah milost. Znači svake noći spušta se posebna Allahova milost na zemaljsko nebo i tako dalje. Drugi kažu to se spušta melek koji je poslat od strane Allah Đelešanohu da izgovori te riječi koje mu Allah naredi. Jeste sad vidjeli razliku između ta dva pravca? Kako pristupaju ovim vijestima o vjerovanju? Ili recimo, <clears throat> drugi primjer. Allah Đelešanohu spominje u Koranu na više mjesta da ima ruku. Dakle, ne znam. I ovi to prihvataju. Kažu, to je tako i mi ne ulazimo u to, vjerujemo u to i gotovo. Ovi kažu, ne, ovo bi bilo poistovjećivanje s ljudima. Nije to ruka, nego to je blagodat. A često se u jeziku upotrebljava riječ ruka za blagodat. Jer se rukom daje i tako dalje. Kao simbol davanja i dobrobiti. I to je razlika u tom pristupu. Recimo, slanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao da će Isa alaihi sallam doći pred kiametski dan. Je li tako ili nije? Je li tako ili nije? Isa alaihi sallam će doći. Dobro. Tradicionalisti prihvataju taj hadis. Ili te hadise koji govore o tome. I ne proturiječi kažu doći će, vjerujemo u to kako će se to goditi, Allah je moćan sve racionalisti kažu ne to neće tako biti nego to se odnosi na dobrobit i hajir i vjeru koja će se proširiti u to vrijeme ali da će doći Isa ali se nam ne on samo simbolizira znači spomenuti je Isa kao simbol tog dobra imana koji će biti ali onda se tijelom spusti to ne zašto? Zato što jednostavno to razum ne prihvata da neko dođe ko umro i naš poslanik je posljednji poslanik i tako dalje. Međutim, tradicionalisti kažu to je tako rečeno, to se prihvata i Isa neće doći kao poslanik, nego doći će kao obnovitelj onoga što je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme govorio i radio. Znači, neće govoriti o Inđilu, o Tevratu i ostalo što je bilo prije nego što je uzdignut, nego će postupati po Kur'anu. Je li sad jasnija razlika u vezi sa tim pristupom tradicionalista i pristupom racionalista? Šta je ispravnije od tog dvoga? Molim? Ispravnije u tom pogledu je da se drži pravca tradicionalista, da se prihvataju ajeti hadisi koji govore o tome, međutim, tamo gdje postoji dokaz jasan da to nije značenje, nego da ga treba drugačije potumačiti, tada to pristupa se tome. Ali ne striktno i direktno odmah. Nego samo ako zato postoji jasan dokaz. Postojala su dva načina izlaganja vjerovanja, akajda. Prvo je bilo izlaganje gdje se Akajed izlagao tačka po tačka. Zna li neko neku takvu knjigu staru koja izlaže Akajed tako? Molim? Tahavija poslanca. Je li ko čuo za Tahaviju poslancu? Ima jedna plava mala knjiga zove se Tahavija poslanca. Imam Tahavija bio veliki učenjak Hanefijskog mezeva. Tahavijeva poslanca. Tahavijeva poslanca. Čak je doktor Zuhdi Adlović preveo knjigu koja je taviško vjerovanje, ona, ona bijelo-zelena, pola bijela, pola zelena. Znači, tu se izlaže vjerovanje. I drugi način je bio gdje se odgovara na te <clears throat> neistine koji su nekad iznešene, pa su ljudi odgovarali na pojedina pitanja. Dobro. Temelji islamskog vjerovanja. Ko zna nabrajati temelji islamskog vjerovanja? to je vjerovanje u Allaha Đalešanu, ali vjerovanje uopćeno. Čuli ste za imanske šarte, jeste čuli za imanske šarte? A pa ko će nabrati imanske šarte? Ne morate bude sti slabo da reci. Hajde. Znači, to su temelje vjera. Ibn Kader i Hajri i Vašabri. Min Allahi ta'ala. Znači, to su temelji islamskog vjerovanja. Vjerovanje u Allah, Đelešanu, vjerovanje u Melake, vjerovanje u objave, vjerovanje u poslanike, sudnji dan i odredbu da sve što se dogodilo, dobro i zlo od Allah, Đelešanu. To je šest temelja ko, oko kojih se nisu razilazili vjerovjesnici i poslanici i svi su govorili i propovjedali to isto. Prvi temelj je vjerovanje u Allaha Đelešanu. I ono se sastoji od ovoga što je naš brat rekao malo prije. Od vjerovanja u Allaha u gudarstvo, da je on stvoritelj, vladar, da upravlja svim, zatim vjerovanje da se on jedini obožava i vjerovanje u Allahova imena, osobine i svojstva. Međutim, <clears throat> postoji vjerovanje u Allaha Đelešanu, obožavanje Allah, Đelešanu srcem, riječima, i ostalim dijelovima tijela. Mi ćemo ovdje u našim mojim druženima kasnije obrađivati temu vjerovanja srca. Kako to mi srcem da vjerujemo Allah druže? Riječ je lahko naučiti. Izgovori šahadet i to je to. Postupcima isto tako. Klanja se namaz, daje se zakat, posti se, obavi se hađu drugi ibadeti se rade koji su poželjni ali kako Allah Đelešanovo srcem obožavati kako ga naučiti voljeti kako ga naučiti uh, kako naučiti prihvatati od njega sve kako naučiti biti ponizan Allah Đelešanovo i ostali svi ibadeti koji su vezani srcem i koji su vezani za srce i oko kojih je okosnica vjerovanja u Allah Đelešanovo Na kraju, ja znam da ovo zna neka bi suroga. Ali vjerujte mi, čovjekovo vjerovanje, to je njegova osnovica za ovaj i za budući svijet. Allah Đelešanu kaže <clears throat> Illa menete Allahe bi kalbin selim Biće spašeni samo oni koji dođu kod Allaha zdravih, čistih srca. Šta znači zdravo, čisto srce? to je srce u kojem je čisto vjerovanje. Prije svega. Ispravno vjerovanje u Allaha Đelešanu. I srce u kojem nema ništa što je ružno i da želi zlo drugim i tako da. I zato ova pravila, ovo što govorimo u vezi sa obožavanjem srca, to je ona osnova koja treba da pročisti i da bude temelj za dalje. Jer samo ako budemo imali čistoću u srcu u vezi sa vjerovi, naši namazi, naš post, naš zekat i ostale ibadete će smisla i ploda. Zato namaz čovjeka nekada obogati, a nekada ga ostavi istim, a nekada ne bila bude gori nego što je bio. O tome nam govčenjaci kad govore o, o A u čemu je tajna toga? Koga to namaz oplemenjuje? koga to osiromašuje a koga ostavi istim kao što je bio to je sve stvar srce koliko je čovjekovo srce čisto i zato imam gazali i drugi učenjaci kažu padne na seždu srcem priječava ili neki o tome govore i kažu dok ti se dijelovi tijela uspravljaju i spuštaju namazu neka ti srce stalno bude na seždi I zato svi ruknovi koje, koji se spominju stajanje, učenje Kur'ana, tu su ruknovi postupci. Ali rukn namaza, to je skrušenost. To je ono što je vezano za srce. I od toga zavisi koliko će namaza biti primjeno, a koliko neće. Molimo Allah Želšanu da nas pomogne, da nam strpljenja i učini nas od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. قولوا قال هذا واستغفر الله صلى الله عليه وسلم